aktivna islamska omladina linac. Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. ورسول الله ورسول الله قدوتنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا الستار على الظلام وأسدلي لنا التباشر الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدلي المسلمون اليوم صح A s druge strane imamo snove koji su od šeitana i koji su od duševnog stanja. E kada mi možemo prepoznati san i garantovati da je to stano da laž lešanu ako bi, ako bi se dogodilo da u njemu nam se nešto propiše kako ljudi kažu kada mi možemo garantovati da, da se radi o snu da laž lešanu kada većina snova dolazi upravo od šeitana ili od duševnog stanja to su bili neki uzroci nastajanja novotarije među muslimanima i zadnja tačka jeste ono što nas interesuje kakav odnos treba da bude kakav treba da bude naš odnos prema novotarima Ehli sunne vol džema ima svoja pravila i svoje principe kada je u pitanju odnos prema novotarima. Prvi princip jeste da je naš odnos prema novotarima zasnovan na iskrenosti i slijedjenju Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Odnos prema novotarima i onima koji su uveli Allahovu njelšanu u određene novotarije je i ibadet. Tako da zahtijeva da čovjek bude iskren u tom odnosu i da bude, da slijedi Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, da ne prelazi granice koje je postavio Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam kao i svaki drugi ibadet. Zato kaže šehehul islam ibn Taymije rahmetullahi alej da onaj koji poziva ljude u novotariju, koji poziva ljude u suprotstavljanje sunnetu Allaha poslanika, obavezno upozoriti na njega. Ali kaže da čovjek u tome bude iskren prema Allahu dželešanu i da slijedi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ne da želi se osvetiti nekome. Jer nekada ljudi kažu ja sam ljubomoran prema Allahu jer ja njega napadam zato što je što se radi o Allahu jer a možda u, u svojim prsima krije mržnju prema njemu i hoće da mu se osveti. Kaže šejhul islam ako do toga dođe da je to od šejtana. I čovjek kako upozorava na određenog novotarija, na određenu novotariju, treba da mu nijet toga bude uh, eh, Allahu dželle nagrada, i da u tome ne prelazi granice koje postavi Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam المجد لا يشرى بقول كاذب إن كنت تبغي المجد إن إن كنت تبغي المجد يوما فافعلي بين التباشر الصباح المنجلي ألقي الستار على Drugi princip kojeg slijedi Ehli Sunne vol Džema u odnosu prema novotarima jeste da su milostivi prema njima. Jer oni kod sebe posjeduju znanje. A to znanje treba da ih postakne da budu pravedni i, i samilosti. I kada kritikuju, i kada savjetuju, i kada iznose njihove greške, oni na taj način hoće im dobro milostivi su prema njima žele da izvedu na pravi put a ne žele im zlo ne žele da ih ponize i poraze iako ono što nose sa sobom je novotarija suprotno putu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam primjer nalazimo u ashabu Ebu Umami radi Allahanu kad, koji kada je ugledao 70 osjećenih glava Haridžija u Damasku zaplakao je i rekao Subhanallah, pogledajmo šta šeitan radi od, od ljudi, kako se šeitan igra sa ljudima. Zatim je rekao da je zaplakao zbog toga što su to, to, su to muslimani, što su to bili znači, od, od umeta Muhammeda sa oselem, a zatim se šeitan poigrao sa njima. Vidimo da i pored strogoće koju su ashabi imali prema novotariji i u, u slijedjenju, slijedjenju istine, vidimo da su bili samilosti prema muslimanima sa kojima se šeitan poigrao i koje, koje je zaveo sa pravog puta. وأنت يا داعي الإيمان أنت كنز الدر والياقوت في موجة الدنيا وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك قم واسمع الدنيا Treći princip u odnosu prema novotarima jeste a, njihovo kažnjavanje. A to kažnjavanje se sastoji u sljedećim stvarima. Njihovo izbjegavanje, prva stvar je njevo izbjegavanje. Poznat vam je slučaj u Beja ibn Kaba, Kaba ibn Malika i druge dvojice ashaba koji su izostali iz bitke na Temuku. Znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima, čak i njihovim ženama najbližima da ih izbjegavaju puni 50 dana zbog toga što su radili. Jer niko od njih nije imao nikakvo opravdanje e, za izostanak iz, iz bitke svaki od njih je došao i, i priznali poslaniku sa sredem da nije imao nikakvog opravdanja. Mada su im dolazili njihovi bližnji, dolazili su im u nafci i govorili reste poslaniku da ste imali opravdanje i na taj način se spaste. A poslanik sa sredem je privatao opravdanje svi oni koji su ostajali van, van bitke, ali je znao isto tako e, putem objave da su tu radilo i oni fakulice mjerstva. Iz, iz ovoga hadisa, iz ovoga događaja islamski učenjaci izvlače ovo pravilo da se osoba koja uvede određenu stvar u vjeru izbjegava i da se prekida znači govor i kontaktiranje sa njom. komentara jeste s time da se ovdje može uzeti ovo prvo, ovo, ovaj prvi vid kažnjavanja, to jest izbjegavanje, neuzimanje znanja od njih, neobavljanje namaza za njima i čak neki učenjaci smatraju da se, da se ne udaju kćeri za njih. Ne, ne zbog toga što se smatraju nevjernicima, nego kažnjavajući zbog tih postupaka koje radi. To je prvi vid kažnjavanja novotara. Drugi vid kažnjavanja novotara jeste da, se, da im se ne dozvoli da sjedije na javnim skupovima. Prenosi se da je za vrijeme Omera radijallahu anhu Sabih ibn Isu, jedan od novotara, širi određenu novotariju i Omer radijallahu anhu je naredio svim muslimanima da mu zabrane da, da dolazi na njihova sjela i da sjedi sa njima. Kaže jedan od, od učenjaka, kaže, vidio sam Sabiha ibn Isla, ko zaraženu devu, hodao od halke do halke, kada je dolazio do, do određene halke, napustali su i odlazili su i govorili su, to je naredba Omera radijallahu anhu. Ja, To jedna od, isto jedan od, od, od, od vidova kažnjavanja novotara. Zatim od vidova kažnjavanja novotara jeste da im se odgovori da im se odgovori na novotariju koju propagiraju među ljudima. Time što se ovdje razlikuju dvije vrste novotarije. Novotarija koja je poznata i koja je raširena među ljudima. Na tu novotariju treba odgovoriti i upozoriti ljude na nju. Postoji druga vrsta novotarije, to je novotarija koja je skrivena. I nju ne treba, ne treba javno odgovarati na nju, jer postoji mogućnost da se tek tada raširi među ljudima. Da ljudi ne znaju za određenu novotariju i kada je spomeneš među njima, tek tada je prihvate i počnu je slijediti. Tako da je, znači, ljudi koji su sposobni da, da odgovore na novotariju i da, da napišu adekvatan, adekvatan odgovor, na njima i da to urade. I na kraju krajeva, jedan od, od vidova kažnjava novotara jeste ubijstvo, kao što se spominje, spominje u, u, ovaj, u vjerodostojnim predajama, da su prve generacije ubile neke novotare, čije su novotarije bile a, štetne, kao što je Džahmi ibn Safan, koji je širio poznati džahmijski mezheb, po kome je vjera samo spoznaje Allaha, Allah Želešanu nema ni svojstava, ni imena, negiraju da Allah razgovarao sa Musaom, da je Ibrahim uzeo za prijatelja, tako da je Halid Kuseri, jedan od islamskih namjesnika, popeo se na minber za vrijeme Bajrama i rekao, koljite kurban, Allah vam se smilovao i Allah primio vaše kurbane, a ja ću kao kurban prinijeti Džada ibn Dirhama, on je učenik Džama ibn Safana, kaže jer on smatra da Allah Želešanu nije razgovarao sa Musaom, i da nije Ibrahima uzeo kao prijatelja, a to sve jasni ajeti u Kur'anu, Allah kaže da je razgovarao sa Musom, kaže zatim je sišao sa Mimbera i zaklao ga. To je jedna od kazni koja se nekada sprovodila, normalno ako se radi o čovjeku čija je novotarija štetna i koja je velik broj muslimana odvela u zavludu. On je bio izvor zavlude, Želim Ibn Safan, od njega su nastale posle i druge sekte. Zatim od principa u odnosu prema novotarima kojeg slijedi Ehl Sunne u Ovđama jeste pravednost. Pravednost. Ta pravednost se ogleda u spominjanju a, dobrih stvari koje imaju kod njih, a koji ih ima. Zato ćemo vidjeti imama Zehebija kada govori i kada kritikuje Fahrodina Raze, kada govori o njemu inače, mi smo spominjali da on imao kod sebe filozofije i, i, ovaj, i on je sam na svojoj samrti priznao da je slijedio put koji ga je doveo samo u nejasnoće i na kraju mu ništa više nije bilo jasno i na kraju je priznao put prvih generacija. Rekao je za Fahrudina Razija da je bio filozof i da je bio veliki vajz. I kaže, mnogo je plakao na svojim vazovima. Iako je spomenuo ga po negativnom, a to je da je znači, imao kod sebe filozofije, spomenuo i pozitivne stvari kod njega, to je da je bio od onih koji je, koji je plakao na vazovima, što ukazuje na njegov iman i ljubav prema Allahu Đelešanu. Zatim od pravednosti prema novotarima jeste da se ako pri njima ima dobra odnosi prema njima i da se vole prema tom dobru, a ako ima pri njima zla i novotarije koje imaju pri sebi da se, da se znači mrze onoliko koliko imaju novotarije. Kao što kaže Šejkul Islam ibn Temije, ako se kod čovjeka spoje ove dvije stvari, ako se spoji dobro i zlo, novotarija i sunnet, kaže u tom slučaju se prema njemu u tom slučaju smatra se prijateljem onoliko koliko ima pri sebi sunneta, a kaže smatra se neprijateljem i prema njemu se ima neprijateljski stav onoliko koliko pri sebi ima novotarije. I navodi primjer lopova koji ukrade pa mu se osjeće ruka lopova siromaha, a zatim mu se iz Bejtul Mala da određeni metak da bi mogao preživjeti. Tako se i odnosi prema onome koji ima ovaj ima pri sebi i dobra i zla, ima pri sebi sunneta i novotarije. To su bili neki glavni principi u odnosu prema novotarima. Molim Allah za da nam se smiluje, da nam oprosti grijeh. وسلم هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا بسمة الآمال فجر مورق ورياض ونعيم وصفا يا ظلالا راقصت أهدابها Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 0043732 601 865 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى شافق الأخبار في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى لو زرعت القلب حبا عاطرا